الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رسول الله تعصيت ويش الجنب قوم سانا نسعادي سانا قوم تبتلين سانا وتتلقانا تموم بسانا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة jambo la pili katika asbab za thabat ni mtu wa sunna kuisoma sunna haitoshelezi mtu kusema kuwa mimi ni mtu wa sunna lakini ukimtizama yuko mbali kabisa na kuisoma na kuielewa mfumo waliokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na nikizungumzia hilo naingia katika kusoma kutubu salaf vitabu vya wale wema waliotutangulia alhamdulillah katika njia nzuri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia njia hizo alimfunza mwanadamu ni kupitia kalamu alama bilqalam subhanahu wa ta'ala na kupitia kalamu ni vitabu ambavyo wameandika wale waliopita wakawaachia turathi wale watakaokuja mbele Sheikh Rabia rahimahullahu ta'ala ana kalima ambayo ni mashuhuri sana takriban yote mshaisikia bali wengine huiweka ndio ringtone ya simu zao bainana wa bainahum alkutub bainana wa bainahum kutubu salaf baina yetu sisi na ahlul bid'a ni hivi vitabu baina yetu sisi na hao wanaodai sunna ni vitabu vya salaf je wale wanaovyoni walioko huko nyuma wasemaje watuelekeza vipi basi tuangalie huko na kuna vitabu waweza kuishi wewe maisha yako pengine usivyoni sababu hawataki watu wafahamu watu wakivisoma wataelewa mengi katika yale ambayo wao wafanya tadlis na kuwakanganya wasikilizaji nitataja mizani kupitia mizani hii mtu wa sunna salafi atamfahamu yoyote ambaye ni mkweli au si mkweli katika madai yake kuwa huyu ni salafi ni mtu wa sunna sababu usipoelewa hapa waweza kujiona kwa kwenye njia na hali ya kuwa umepinda jambo la kwanza muhimu sana mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha jambo muhimu sana katika maisha yetu يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام دين المرء على دين خليله Dini ya mtu iko katika dini ya kipenzi chake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, basi na atizame mmoja wenu ni nani rafiki yake kipenzi chake anayekuwa naye. Mumin hana ruhusa ya kufuatana na mtu yoyote, bali ni wajibu juu yake yule anayefuatana naye awe ni yule ambaye sheria imemridhia yeye kufuatana naye. Kwa mfano, katika mambo ya kawaida, mzazi hawezi kumwona mtoto wake afuatana na fasik, mfano mvutaji bangi. Wamwona mtoto wako ndio rafiki yake mkubwa, bila shaka yule mzazi atamnasihi mtoto wake na kumwambia, mwanangu, yule unayefuatana naye si sawa kufuatana naye atakupoteza yule sasa hili ni katika jambo la ufiski jambo la maasi basi kadhalika katika dini mu'min hana ruhusa ya kufuatana na yoyote mu'min hana ruhusa ya kumsikiliza yoyote akadai kuwa mimi nina uhuru wa kumsikiliza ninayemtaka na uhuru wa kukaa na ninayemtaka la Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha kutokamana na kuishi maisha ovyo ovyo kiivyo, akasema dinu lmari ala dini khalilihi, na katika riwaya arrajulu ala dini khalilihi, mtu yuko katika dini na mwenendo wa kipenzi chake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, chunga sana, tizama uko na nani watembea ni nani? Na hapa ndipo wanapokamatwa ahlul bidah Aweza kuja mtu wa bid'a akajidhihirisha mbele ya watu wa sunna, kwa hiyo ni mtu wa sunna, mtu watu wa sunna, akaficha ficha, akafanya talbis, mpaka pengine baadhi ya watu wakachanganyikiwa. Lakini kwa wale wanaofahamu, katika kitabu Asharhu wal Ibana على أصول الديانة كان كما الإبانة الصغرى يا أبي عبد الله ابن بطة العقبري رحمه الله تعالى نهو من أجفوني الكوفة كتكرني أني مقام يتاكو ثمانين مساعدة Oh God, كسلف كنكو كتكمنات هذا سمع قال سليمان ابن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم أنا من نهاية ومزمون جسلف سالم usimhukumie mtu kwa chochote kabla hujamhukumia kuwa huyo ni mtu wa aina gani mtizame afuatana na nani rafiki zake ni nani yeye anapokwenda anaporudi yuko pamoja na nani ابن المبارك رحمه الله تعالى كما نظنكو ابن بطة سيما وقال ابن المبارك man khafiyat alaina bid'atuhu, yoyote ambaye bid'a yake imefichikamana sisi hatuioni kidhihiri. Ukimwona umwona ni kuna watu wa sunna, ukimwona idhihirisha kuwa ni mtu wa sunna. Kwa bid'a yake imefichika, haijaonekana, lakini yasema lam takhfa alaina ulfatuhu, lakini kuna kitu hawezi kuficha wale anaowapenda anaokuwa nao hawezi kuwaficha huwezi mtia rafiki yako mfukoni wakati watembea ukamwona yule mtu wa sunna yuaja na wewe umekaa na jitu la bid'a hapa bavuni ukamchukua ukamtia mfukoni huo ah, huwezi kuficha watu wa kuona wewe watembea na nani wafanya dawa na watu wa aina gani nani yuko na wewe na hapa Sara kulikuwa na maneno mengi sana wakisema kana yaqulu al-Imam Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghallabi rahimahullah ta'ala yatakatamu ahlu al-ahwa kull shay'in illa at-ta'aluf was-suhbah watu wa bid'a waweza kukufichia kila kitu isipokuwa wale walio na mahaba na wao wale walio na usuhuba na wao hao hawezi kuficha hao watakuwa wazi aqallu shay hata kama ukumuona na wao wanapotahadharishwa kutokamana na hawa hutoa udhuru nyingi sana lakini wajua lakini wajua haina haja huyu kuna wao hasikufichie bidaa yake ukachanganyikiwa Kwa mtu wa sunna atakikana awe macho, na hapa nitaeleza mfano mzuri sana kwa haya tunayozungumza, na nyote mfano huu mshausikia tena mara nyingi sana, lakini naorejelea mimbabi wadhakir fa inna dhikra tanfau lmuminin, sababu maswali haya yamekithiri mengi, fulani ulejeni je ni mwenzetu yule, mtu wa sunna yule. Sikilizana تلك الإمارة الكبرى هي لابن بطة رحمه الله تعالى عن يحيى القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة سفيان الثوري إمام من أئمة السنة معروف علماء الحديث alipokuja بصرة جعل ينظر إلى الربيع يعني ابن Subayh ابن Sabih salaf walikuwa hawana mchezo katika dini yao haendi mtu akasema kwa ah, yule fulani bwana amekaa msikitini pale siazungumza nitachukua mazuri nitamwatia mwenyewe mabaya utafikiri kapewa chungio kutoka mbinguni atembea nalo kwenye kichwa lake yeye wajua kuchunga ile nzuri ile mbaya kwa maneno yake hii haya anayozungumza ashaonyesha kuwa haelewi nani ana chungio amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala adaya hapa kwa hili chungio mmepewa mimi nikiliweka hapa hata ukasema nini yale yako yatabakia na wewe yale mazuri ndio mtayapata kuna watu watembea mimi sala kwa kuwa hafanyi mchezo katika dini yao wallahi lau kama mmoja wetu leo Allah atamuonja na mtihani afana Allah wa wa maradhi akawa atakapotibiwa yale maradhi ikabidi kwa mfano afanyiwe upasuaji wale madaktari wale watachujwa mpaka watashangaa daktari fulani anasema atakufanyia operation pale pale mwenzake ataambia angalia kabla hujaamua kuna fulani alimfanyia fulani alimfanyia nenda kawaulize atakwenda atauliza yule daktari vipi mpaka apate uhakika kisha ndio enda kidini wajua nikizungumzia jambo la maradhi labda ni kubwa. Sokoni kuna watu mpaka jambo lao la sokoni pia washauri wenzao, ah, wauzaji tamata wengi, nyanya mwito ndugu zetu ni wengi, ni wananunua kwa fulani, simaji mwenzake yule, ah, yule mwizi kweli wewe tu uchunguzi. Ukirudi nyumbani, zile tano huwa ni nne, amekuibia moja, basi mtaani ataelezewa habari huyo mtaa mzima, fulani bwana mwivi bwana, msiende kununua tomato kwake. Kiufupi, kila mmoja wetu ajua jambo la jarhu wa ta'dil, lakini katika matumbo yao. Ikija katika dini, utasikia kazi yao kuingilia watu tu wale basi mbona akusalimika muuza tomato kwako? Mbona akusalimika muuza vitunguu? Lakini katika dini yake yuradhi, dini yake patapotea, haichukue kwa mtu yoyote. Wakati salafu wamba inna hadha alilma din, ngalia namna wanavyolienzi jambo la dini yao. Hii ilmu ni dini fandhuru amman ta'khudhuna dinakum tizama tizameni makini dini yako waichukua kwa nani nani anayekufundisha dini yako wewe ama wenda tunanasikia nasikia huku watu kwetu huku mashallah kwa nasikia wewe msikia mtu akuliza swali nasikia wewe wasikia tu si uhakikishe sasa salaf walikuwa wakienda mahali kabla ya kwenda kwa mtu yoyote anazouliza yule bwana yuko vipi wallahi ahli hadith walikuwa wakimchunguza mtu mpaka mmoja kuuliza eh wataka kumwezesha wewe nini mpaka mmoja muuliza mmoja wataka kumwozesha mbona muulizia sana la ni zaidi ya kumwozesha dini yake hawezi kujaribu katika dini sasa hapa tumuona Sufyanu Thauri ajulia kuhusu jambo la huyu bwana ja'ala yanzur ila ar-rabi' wa qadrahu 'inda an-nas akizama namna anavyoheshimiwa na watu na cheo chake baina ya watu saala ayu shay'in huwa akawa awauliza watu yule bwana iko vipi yule madhehebu yake ni yepi na kwa kuwa watu wa kawaida ni wengi ambao hawafahamu kama hapa sasa hivi kuna mumayya wengi huku Mombasa wakiulizwa wasemaje kuhusu fulani ninaona sarafi yule hebu sikiliza makini bwana wacha kuruka haraka haraka auliza huyu bwana yule bwana dhehebu lake ni lipi qalu ma madhhabuhu illa sunna sisi hatujui madhehebu yake ile bwana isipokuwa ni mtu wa sunna akisimama bwana yasema qala Allah qala rasulu Unajua kuna mizani ya kikhurafi. Mizani ya kikhurafi, mtu yoyote anayepinga maulidi wahabi, unaelewa? Ingawa siku hizi yule ah, wahabi sana, yule wahabi kidogo, yule wahabi, lakini yule wahabi ana afadhali. Lakini kuna yule du uh, yule matata sana. Sasa huku kwetu kuna mizani hiyo, ukipinga maulidi wewe, basi wewe mtu wa sunna kumbe wajui kuna mambo mengi yafanana watu wa maulidi tu kuna mengi mengine sema watu tofautiana tu katika ule kule kuzama kwenye uovu na bid'a bwana yule sisi hatujui isipokuwa ni mtu wa sunna swali la pili lazima siona ndio umesalimika man bitanatuhu ni sawa mimi nimekubali nyinyi dhahiri yake ni mtu wa sunna yule bwana marafiki zake ni nani akaa pamoja na nani ni swali muhimu sana na hapa ndipo ndipo kalenga akaa na nani mshamtizama akaa na nani قال أهل القدر أنا يولي وكان أهل القدر ولينا بدعة قدرية ونوبين قدر يا الله سبحانه وتعالى وكان واضح qala huwa qadariyun yule bwana yuko katika madhehebu ya hao watu ni qadari kwa ukija hapa na mtu akwambia lakini yule bwana azungumza mambo ya manhaj azungumza mambo ya usul za ahli sunna man bitanatuhu yuko pamoja na nani yuko pamoja na watu wa haki ama na watu wa batili Ah, yuko kidogo kidogo jua kidogo atereza kuna mahizbi hizbi huwa hizbiyun huyo ni hizbi asikufiche wewe mimi nakumbuka dawa salafia ilipoanza mwanzo du ilikuwa mtihani sana yani wewe kusema wewe uko katika manhaju salaf na si kitambo mjue kama miaka ishirini ishirini na tano iliyopita wewe kusema salafi hapa Mombasa Allahu akbar uonekana kama shetani nakumbuka vizuri sana mahizbi msifikirie sahau na kumbukumbu ziko mpaka wengine wakitoa hutuba wakizungumza kutofaa mtu kujinasibisha na salafi bali kuna wengine mpaka kufikia kuzungumza wakawaita salafiyun salafia jadida lakini alhamdulillah walfadlu lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu. Salafiyun wakakaa wakafundisha watu wakasomesha. Niwaambieni kitu, sisi tukiwa vijana wadogo, mi sikumbuki kuna darasa hapa Mombasa isipokuwa Ramadhani tu, na kama mtu yajua kulikuwa na darasa siku zingine ambayo kuendelea, tuambie hapa, labda mi sijui Mombasa ninazaliwa hapa, sijui ati kuna darasa kila siku lakini masalafi waliwatia mashekhe mashekhe hizbi wa adabu watu walivyoona kwa mm, wale watu wasomesha kila siku darasa mpaka walikuwa wakisema nini bwana darasa alfajiri darasa dhuhuri darasa lasiri darasa tu hachoki hey, kwa sababu watakia watu kheri watakia watu wajue dini yao tukenda na hilo watu wakaanza kufahamu kumbe Ibn Baz pia alikuwa salafi na maneno yake haya hapa Ibn uthaymin pia alikuwa salafi na maneno haya na Sheikh Al-Albani ndio kabisa ana sharif aswa ana salafi sasa ikawa ili jambo washafedheheka watu washaanza kuelewa hizbiyun na tactics bwana ikabidi wao wajeuze wajifanye wao ndio masalafi sasa lakini sisi ndio wakikweli wale warongo ah si nyinyi mlikuwa mwasema haifai bwana mbona mmegeuka hawa watu wajua namna ya kugeuka ajabu mimi sijaona watu kama hao wasikiliza kundi laitwa likhwana muslimin hili kundi sura yake wakiwa ndani ya Saudia lingine wakiwa Yemen lingine wakiwa Tanzania mengine wakiwa Kenya yani wao watawaangalia nyinyi mko vipi wasemavu wa Misri zaidi kathir mfano wako kuna wengi sana nakumbuka kulikuwa na mashehe wa Kimisri wakiletwa pale majengo pale kuna msikiti wa Deto basi waje wakitizama watu kama wewe ni khurafi wewe hujui khurafi wewe hujui khurafi atakufundisha ukurafi zaidi ya ule uliokuwa nao na kama wewe ni mtu wa sunna ah wewe huyu sunna atajifanya yeye ni mtu wa sunna kuliko wewe na hili maa asaf yani liko sana kwa ndugu zetu kutoka Misri si wote lakini liko sasa tulikuwa tukiwaona wamuona mtu ajifanya mtu wa sunna kumbe siye ikhwani aweza kubadilika sura yote unataka jamaa hawa walipoona kuwa tukibaki hivi tulivyo sisi watu washaanza kutambua ikabidi ni lazima waanze kuzungumza kuwa wao pia wako katika manhaju salafi lakini kujaribu kufanya taan kwa salafiyin kuwa sisi tofauti yetu ni kadha wa kadha wa kadha naweza kufanya taan lakini utawaambia ma madhhabuhu illa sunna kauliza man bitanatuhu قالوا أهل القدر قال هو قدري ابن بطة رحمه الله تعالى أكفن تعليق كتفه أثر قال رحمة الله على سفيان الثوري رحمة الله يوجو يا سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق أمتنك منين يا حكمة na amesema kweli waqala bi'ilm na akazungumza maneno kwa elimu fawafaqa alkitaba was-sunnah wama tujibuhu alhikma akaafikiana na Qur'ani na Sunna na kile kinachoambatana na hikma akaendelea ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان ili jambo utaliona kwa macho yako kuna watu wanaodai kuwa ni watu wa sunna lakini ukiangalia kwa macho yako huyu mbona huko na watu wa sunna mbona wewe uko na hizbiyun na wadai wewe ni mtu wa sunna mbona hatukuona ukiwa pamoja na ahli sunna hapo ndio utakapomtambua kisha akatoa dalili katika Qur'an ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yahlunakum khabalan waddu ma antum hii aya leo leo kama ungesoma ungeambiwa hii eh, aya kwa makafiri tulikuwa sisi kuna nasibu katika hili msiwafanye watu wenu wa karibu marafiki zenu wasiokuwa nyinyi tuwafanye kuwa ni watu wenu na si katika dini الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى سمع كما في كتاب فقات ابن حبان قال الأوزاعي إذا رأيته يمشي مع صاحب بدعة ukimwona mtu atembea na ahlul bidaa jitwe bid'a wa halafa laka annahu ala ghairi da'bihi kisha ukamwambia mbona wewe si sunna bana wallahi mimi siko katika manhaji yake mimi siko na yeye kabisa basi tutofuatana lakini mimi siko na yeye akakuapia wallahi qala fala tusaddiqhu usimsadikishe muongo atuyuru ala ashkaliha taqaa, siku zote ndege hutembea katika kabila lake la wale ndege. Mimi ukuulize swali, wewe ushamwona kunguru hata siku moja atembea katika msafara wa ndio? Wamwita njiwa, watu wakwetu majengo wamwita dushi, dushi. Na ndio maana saa ingine kutoka majengo wana maneno Nakwambia ulikuwa shekhe ni sijui kwa puramadushi wewe. Ukiambiwa maanake ulikuwa tumia panda ile kuja mjiwa. Hawa mjiwa huwa asubuhi ukiwaangalia utaona wakiruka watembea pamoja kulia. kwenda vizuri napata kulia kisha kushoto. Kama hujaona leo asubuhi kikaa ukiangalia pale pale utawaona waruka pamoja. Nikuulize, ushamwona kunguru hata siku moja ingepita katikati yao kisha yenda pamoja na wao? na akiingia kunguru juu ataka kumla mmoja unakumbuka kweli maanake hata hajui ile patani yao wale wakienda kulia litaharibu lile litakwenda kushoto litakwenda hivi alielewi dudu vule hasa ndio mfano wa mtu wa bid'a kukaa akasema kwa ni mtu wa sunna ama wewe mtu wa sunna ukakaa nao haiwezekani huwezi kumwona nzi yupo katika nyumba ya nyuki, huwezi kumwona hata siku moja nzi akitembea na nyuki, na nyuki huwezi kumwona kwenye mzoga hata siku moja, utamwona kwenye maua, kwenye vitu safi safi. Na lau kama ingelikuwa nzi waruhusiwa kuingia kwenye sehemu wanaotengeneza nyuki asali, ataleta maafa, ataharibu. Na katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ile nyuki mwenyewe pia akikuuma na nyuki wewe kubakishia nini hiyo ile sindano yake sio alafu akiruka ile sindano yabakia na na matumbo yake yani nyuki akikuuma wewe akiruka yale matumbo yake ubakia pale kisha iwenda kufa ama mjui kwa nyuki akikuuma yeye wafa sio sema ushajiuliza kwa nini wafa subhanallah kwa hikma ya Allah kwa sababu wewe unaweza kuwa na uchafu, damu yako ina uchafu, na aweza kuupeleka ule uchafu kwenye asali, na asali ni shifa linnas, ni dawa ile, wasije akaleta uharibifu. Nyuki mwenyewe akienda akikuuma tu wewe, huyo ashajihukumia kifo, wafa. Sasa vipi upate nzi aishi pale ndani? Haiwezekani. Nusus ambazo zafungamana na haya ndiyo yasema ni nyingi sana lakini mimi nilikuwa nataka kutoa tambii tu kwa wakati ambao tunao kuwa tuchungeni sana na wale tunaosikiliza tunaotembea na wao mtume sallallahu alaihi wasallam na hili nikizungumza nilizungumza kwenye muhadhara mrefu aliwafundisha sahaba jambo la tamayuz kujiweka kando na watu wabavu ili muislamu ajulikane huyu ndio muislamu na lau kama wallahi ahlusunna watalegeza kamba na ahlulbida watu watachanganyikiwa hawajui haki ni ipi na batil ni ipi na haiwezekani kuwa wewe watembea na watu wa bida isipokuwa wadhihirisha tu kama mtu una, una nyuso mbili ambao si sawa itakuwa watumia njia wanaotumia wanafya Kujiepushe ujiepushe na hawa watu ili ujulikane mtu wa sunna yule pale na mtu wa bid'a yule wallahu musta'an. kwa nusus kama nilivyotaja ni nyingi lakini hii ni mizani itakusaidia sana katika maisha yako ayuha salafi kumfahamu kuwa huyu ni mtu wa sunna au ni mtu wa bid'a tutazungumza maneno mengi lakini weshika hapa man bitanatuhu ni nani wenzake basi hapo na halbida mashallah siku hizi hata wamumayia hawa wanaolainisha msimamo hapo ambao kwa kila mtu yule mtu wa sunna yule mtu wa sunna yule mtu wa sunna huwa uwalaini kwa watu wote isipokuwa masalafi yani watu wote kwao wao walaini lakini wakifika kumzungumzia salafi Allahu akbar asadun utamwona simba na sisi tuwaambia asadun alayya wa fi alhurub na'amatun wewe unataka kujifanya simba kwangu ukienda kwenye vita wa mbuni waficha kichwa chini ya mchanga ukiwa na watu wa bid'a mbuni ukiwa na watu wa sunna simba si sawa alafu walokuambia kuwa watu wa sunna watu wa kuchezewa nani yaani umekosa watu wote wa kuwapiga nyundo na sisi sivyo ah, sisi tuna vibuyu kameona nyundo tuna vibuyu na mimi nawaambia kila siku watu wa bida wanasema wewe mkali nyinyi mshawasikia wanazungumza kwani sisi tulizungumza wakati wao nyamaza kinyamaza sisi lakini haiwezi kuharibiwa hii dini kisha ukawa washambulia watu wa haki kisha ukatarajia watu wa haki wakae wakutizame la la si sawa hata kwa wao itakuwa si sawa kunyamazia wewe kuna mmoja alikuwa akisema sana hapa hapa hizbi moja kila ijumaa basi na wale watu wake sijui utumia watu gani bwana nikatumia mimi kitu ashambulia huyo na iwakasirika sura mpaka abadilika na mikono miwili ikitoa hutuba ya Juma, si kidole. Sunna si nini? Watu wazungumza hivi eh, wafoka tartibu tartibu. ya akhi, ungekuona bugizi kabla hajapanda Juma, maana naona upande na pressure. Alipoanza kuzungumzwa siku ya kwanza, tumisahau naketi hapa nazungumza, wallahi, si nimepata meseji ngapi kutoka Saudia haifai ndugu yenu mnaswihini polepole mfanyeni eh, hivi nikaambia ngoja baada ya wiki tutazungumza baada ya wiki moja kisha tukae chini tuzungumze hawa watu washambulia sana watu wa sunna lakini siku watu wa sunna watazungumza wataitwa mafidhuli wataitwa kadha wataitwa kadha na wao ukitaka kuwajua angalieni angalieni na hakuna watu wanaodilia uadilifu na insafu kama madhalim siri moja chukua waona wale watu madhalim wale umefanya haifai bwana wanatakana wewe na uadilifu bwana ujue huyo ndo dhalim ضربني وبكى ثم سبقني الى القاضي واشتكى yeye ndo yuanza kukupiga kisha yuadia kisha akutangulia kwa kadhi na kukushtaki wewe na wewe ndo mpigwa sasa utaona hawa mumayaa wao ni walaini kwa watu wote isipokuwa salafiyun wakigeuka kwa masalafi wazungumza kwa maneno makali sana ya ususu watu hasa tuwauliza nisi mwadai ni watu wa sunna mbona ndugu zenu wa sunna mwashambulia sasa wewe kuwa macho kun yaqidhan ayuha salafi kuwa macho kabisa sije mtu akaja tu mimi pia ni mimi salafi sasa mbona wakana wale anawapa nasaha kadhab nasaha utatoa siku moja utakana wao haya kuna watu wajiwaje ankwenda kutoa nasaha hatukubali wataka mara ngapi tu nasaha mara moja mbona na wao na hii ni talbis nyingine wanaoifanya wajuaje na kutoa nasaha mbona tumuone akirudi nyuma harudi haya tuseme kwenda kutoa nasaha ukatoa nasaha mara kumi hakurudi nyuma usawa ni ufaini utoe bayana kuwa mimi mmenasihi yule lakini chungeni yule si mtu wa sunna hataki kurudi lakini wewe utoa nasaha miaka mingapi kumi ishirini endelea na si mtu wa sunna eleweni sio kuwa asili yake ni mtu wa sunna la asili yake ni mubtadi kwa ukaona jambo kama hili pia walitumia katika kuwafanyia watu tahbisi chungeni sana chunga au mara moja alibida aweza kukuteka wewe maskini usijue ukawa uko pamoja na wao chunga dini yako ni kitu chenye thamani sana dini yako ghali sana usijaribu patapotea katika dini yako utaulizwa wallahi utaulizwa kaburini kule kuhusu dini yako na kuulizwa dini yako najua jawabu nalo dini ya Kiislamu lakini uliishi uislamu wa aina gani mpaka upate thabati ya kuweza kujibu mara nyingi ahlul bid'ah hutumia hii hoja wakasema nyinyi mwauliza kuhusu fulani na fulani na fulani mtu wa sunna kwa nini utaulizwa kaburini kuwa fulani mtu wa sunna ama mtu wa bidaa na sisi tukwambia wewe wewe utaulizwa kaburini kuhusu kuwatetea watu wa bid'a mbona watetea sana wewe utaulizwa kaburini kuwatetea hao na kuwahami wewe watuambia sisi mtaulizwa nyinyi kuhusu fulani na fulani mtu wa sunna na mtu wa bid'a kaburini na sisi tukwambia wewe na wewe waingilia hilo jambo utaulizwa wewe wewe wa kazi ya kuwahami hawa utaulizwa kaburini hilo utaulizwa ah, basi nyamaza pia wewe yani wana hoja zingine za kipumbavu kabisa na wewe ukikaa ukiwasikiliza basi ah, kweli sitoulizwa kuna mengi utaulizwa kuhusu swala hebu niwaulize maswali matatu si ndio man rabbuka ma dinuka man nabiyuka haikuwapi zaka zabeba na haji na silatul arham mbona muulizo sasa si haya yote ingia katika dini basi hili pia ni katika dini mtu kujielewa ile dini yake akaisafisha jamani tuchunge wallahi tuchunge jambo ni masala ni janna na nara ni pepo na moto si kitu cha mchezo mtu asione kuwa kuijua sunna ni jambo sahali la wallahi na sisi tunasema haya sio kwa sisi tunajua tukitembea mabarabarani watu kunyoshia vidole na nini ni muona raha si raha ukienda kila mahali kama celebrity kwani hatuna ma celebrity katika dawa amwajini hata siku moja uambie qala ibn batta maisha yako utaketi mpaka ufe wewe wala hutawacha kina ibn na na wengineo katika salaf lala huambiwi hata siku moja qala ibn Uthaymeen wala qala ibn Baz wala qala al-Albani hawa maulama wa asri utajibu yeye ajizungumzia yeye tu kwenye mji mufti mengi azungumza nini lakini akienda mfano Zanzibar kule oh stadium nzima ajaa uonaje siraha ile mambo ya si si si furaha zio watu watu lakini utakwenda kuulizwa mbele ya Allah ulikuwa waijua haki kwa nini hukuisema na kama kweli waone watu huruma mbona huambii kweli kwa sio kuwa eti mtu yafurahia kuyazungumza haya maneno tunazungumza la yabidi ni lazima uzungumze ukinyamaza wapata dhambi wa idh akhadha llahu mithaqa alladhina utu lkitaba latubayinunnahu linnasi wala taktumunah kwa hatuzungumzi hivi kwa sababu rabsha tu nani ambaye apenda rabsha nani apenda fujo na watu hakuna lakini sasa dini yachafuliwa huwezi kunyamaza wallahu musta'an mtasimamia hapa fikiri nitakuwa ile ndio kwa wale wenye kuelewa ikiwa kuelewa basi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuelewesha na wakati mwingine pengine labda tumetumia maneno makali wajua wanaozungumza kuhusu dini mfano wao kama madaktari waweza kwenda hospitali ikawa dawa yako ni sindano daktari akikwambia utakuwa sindano wiki nzima usimpige yule daktari usimtukane akutakia kheri leo utadungwa usitoke kwenda ukalalamika ndio dawa yako sasa wakati mwingine maneno yaumiza wewe macho kama yale maneno hayakukusudii wewe wewe chukua yale maneno ya kila siku sema nichukua haki na uchabafu si ndio sikusema hivi hasa chukua haki uchukue na haki sababu watu wa haki hawazungumzi batil alhamdulillah mmoja asema mimi ningefuata sunna kidaa ni wakali sana wewe wate ule ukali wetu uzungumzie ile chukua ile sunna kama mkweli ni bwana dawa ifanye vile bwana njoo wewe ulinganie watu katika sunna kisha ufanye hivyo na kusema sunna hikma njoo kisha upate na watu wa Mombasa utajua kwa nini kuna lugha fulani zatumika utaelewa ndio kwa mfano hapa kulikuwa na mjadala kwenye redio fulani jamaa akianza mjadala sema alhamdulillah mbele ya walimu wetu hapa ajifanye mtawadha kwa watu wa bid'a wewe mjua Abu Dujana Abu Dujana katika vitabu vya Uhud vipi yani yeye ajifanye mtawadha kwa katika safu katika safu ya jihad fi sabilillah Ni mjui kama rudud ilmia ni jihad fi sabilillah si kila mtu yaweza kuna watu waoga waoga katika haya mazungumzo waoga sasa asema bwana tuko mbele ya walimu wetu hapa inshallah tuzungumza mambo ya kielimu introduction eh? ikageuzwa ile maiki akapewa ile khurafi ile khurafi amesema alhamdulillah amekiri yuko mbele ya walimu wake kaa tukufundishe sasa hapa kwa sababu hamjui lolote nyinyi eh mmekuja mbele ya walimu wenu umeelewa ah hapo sasa kuanza tuchapigwa kumi jila hamjaanza kuzungumza watu wa sheria ah, kumbe na awamu wajui kupima awamu ah, kweli yeye mwenyewe akubali uhalimu wake yaonyesha tena alisoma kwao msikia hawa hawatumii lugha hizo hawa hawatumii lugha hizo tumia lugha hizo utaiuza dini ah, najua machukia after uzungumze kule kule usifanye haraka mtu akifanya jeuri katika sunna wewe hujaona wajeuri wewe alhamdulillah kama wewe ufanye jeuri watu wa sunna wajua kutumia lugha hizo ndio maana huambia wale wanaofanya istihza na sunna utawakuta ukiona watu wameweka ndevu wafanye istihza watu wamevaa nguo wamenyanyua juu ya majicho mawili wafanye istihza na istizaa umiza roho wewe yani uweza kuzungumza kuhusu ndevu kama ambaye si mtume wa alaihi aliamrisha hii istihza sisi tuna zetu tukikwambia wewe utajificha kidevu wallahi alazim tuna maneno tukikwambia utajificha hivi kidevu kuna bwana mmoja alikuwa akija msikitini hapa kitambo mwanzo mwanzo ikifika ile time anaona hii ndio time ya swala salam salam angalia huku na huku salam salam wewe ushaona kwa msikitini kumbandika mali swala saa ngapi ushaona lakini akira watu hapa mwisho kawa yasema bwana kama watu swali kwa time bwana taswali nyumbani siku moja nilisimama bwana ilikuwa mizidi katika yale maneno mengi niliyozungumza, nilisema kuna watu watishia hapa kuwa kama swala iswaliwi kwa wakati wakaswali nyumbani. Sasa nikufanyeje kama wewe watakuwa kama mkeo? Vana dera uswali nyumbani. sisi tunajua wabuyutuhunna khairul lahunna, wanawake kuswali nyumbani ni bora kwao. Sasa mimi kufanyeje na watakujifanisha na mkewe? Hakuswali tena hapa bali aligura mtaa kufurahi wewe atafutisikiwa hata paka leo sijamuona paka maneno aliona nawaambia tuna maneno tukikwambia wewe wewe wechezea ndevu tu kuna maneno tutakupa utatembea barabarani huko ushiriki ndevu jamaa kajua mimi kuna khurafi mmoja namsikia zungumza sema ah hawa jamaa tuzungumza paka tujificha ficha ndio hayo tunataka sasa mpaka watu wawajue kuwa nyinyi ni matapeli katika dini, mwawatapeli watu, mwawapoteza watu. Hebu simame hapa, wengine ukiwataja makhurafi, mbona naanza kutoka na jasho? Acha nisimame hapa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, subhanaka